Sāksim ar tādu ļoti vienkāršu meditāciju. Tas palīdzēs nu, nomierināt prātu. Kad prāts ir mierīgāks, tad viņš, starp citu, viņš arī ir laimīgāks. Tad arī viņš ir skaidrāks un tad tādu prātu ir labāk klausīties un, un, un, un pārdomāt lietas. Tad <clears throat> pamazām nedēļa pēc nedēļas, tad es, es, es vairāk paskaidrošu nu, arī ie, ie, ie, ievadīšu dažādas meditēšanas, meditācijas metodas. Un, <clears throat> um, kā, kā panākt to, ka klāts kļūst mierīgāks. Bet šovakar vienkārši sēdēsim un novērosim savu elpu, elpošanu. Um, mm, lai nostabilizētu savu prātu, tad ir, eh, tas palīdz, ja sēta taisnu muguru, ir ideālā meditācijas poza, tā kā eh, redz šeit tēlā, bet uh, vissvarīgāk ir, ir sēdēt ar taisnu muguru. Tas ir uh, saistīts ar, ar, ar nu, ķermeņa enerģijām, fiziskām enerģijām arī. Uh, он tota, советок me prātu. tad tie, kas sēd uz grīdas, tad tā kā ērti var krustot tam kājām. Un tad arī palīdz, ja rokas tur labo plaukstu virs kreisās, īkšķus saliek kopā, izveido tādu trīsstūri. To, uh, Ah, nu jā, viss. Tur tas sarkanais Buda tur augšā, viņš tādā pozā. Tā ir kon koncentrēšanās. Budra. Tas arī um, palīdz, ja tā rokas tur kopā, tas arī tad tā, tā ķermeņa enerģijas neizplūst, bet viņas vairāk tā varētu teikt cirkulē. Tad tas arī uh, iekšā tas arī palīdz uh, prātam būt iedīgākam. <clears throat> Jā, tad uh, tagad dažas minūtes, tad, tad uh, vienkārši laižam, kad, lai ķermenis elpo dabīgi pats par sevi, viņš to ļoti labi māk, tad mums nav nekā jākontrolē tas process un vienkārši mēģinam tagad sekot līdz elpai kā ienāk caur degunu, caur nāsīm, uh, ieplūst plaušās, kā, uh, kas var, diafrāma, ja, tas pēc man, ja, kā tas, uh, kā saka, iet uz iekšu uz vāru vai uz augšu, uz leju, kā, ja, viņš, kust, kā viņš kustās, un kā tā atkal elpa iziet ārā. <clears throat> Uh, <clears throat> nu jā, un tad um, tādu uzņēmību, kad uh, tagad es veltu ši, šo viso laiku tikai tam. Ja? Tad man nav jārisina dzīves problēmas pašlaik. Uh, <clears throat> viena alga, kas man ienāk prātā, vai, es, vai caur maņām es dzirdu skaņas, vai fiziski, jūtu fiziskas sajūtas, vai smaržas, vai tā, vai man prātā nāk atmiņas par to, kas ir noticis šodien, vai domas par to, kas notiks nākotnē. E, <clears throat> vienkārši visu laiku sev atgādināt, man par to pašlaik nav jārunājas. Vai tas tad uh, acis aizvērt vai, vai nu, <clears throat> no sākuma ir grūti, ja viņas nav pilnīgi aizvērtas, vai arī viegli tā pusē aizvērt acis. <clears throat> tad uh, sajust, kā ķermenis atspiežās pret sēdvietu, iedomāties, <clears throat> kad eh, ķermenis pārveidojās par akmeni vai, <clears throat> vai eh, it kā mirst. Um, <clears throat> lai viss saspringums, stress uh, iztek ārā, aiztek prom. sajūta, tad novērot, sāk novērot elpu. <laughs> Tā kā nevajag. Parasti šitie ievadkursi ir garāki. Cik, cik būs? Sešas? Sešas, septiņas, cik būs? nodarbības sešas, jā, parasti, parasti divreiz garāks. Tas ievad kurs. Um, <clears throat> uh, tā kā šoreiz uh, būs tiešām tāds īs, <coughs> īs uh, ievads, īs tāds tā, tā, tā, pārskats. Um, pirmkārt, man jāatvainojās par uh, manu uh, neskaidro latviešu valodu. Uh, daudz, daudz kļūdām. Uh, un uh, arī uh, nu, es neesmu akadēmiķis. <clears throat> Es, uh, man, nu, kā, nezinu, ar budismu tāda tā pieredze, es nezinu, kad 30, pār 30 gadiem. Uh, bet, nu, es teiksim, neesmu, eh, man nav sanācis pārāk bieži uh, tā, nu, kā var teikt, uh, intensīvi mācīties, tad vienkārši šādi tad, kad ir bijuši apstākļi, bet uh, es daudz, daudz gadus esmu pavadījis vadot budismu centrus. Uh, gan Austrālijā, gan Nepālā, tagad Latvijā. Un, um, um, <clears throat> tā kā liekas, ka ja, ja kaut ko, ja kaut ko uh, ir piedzīvojis, kas, kas sev pašam palīdz, tad arī gribās dalīties ar, uh, uh, ar to citiem to cerību, kad arī tad, tad citi arī atradīs kaut kādu labu. Tā kā lūdzu ne, neuzskatīt šito kā kaut kādu akadēmisko kursu, ehm, lektors es neesmu, ehm, es vienkārši mēģināšu dalī, dalīties ar, ar savām to, ko zinu, ko es esmu dzirdējis, ar savu pieredzi. Un ehm, <clears throat> tad ļoti jūtaties brīvi, kad var, kad, ja kaut kas nav skaidrs, ja, tad var jebkurā laikā uzdot jautājumus. Un, um, <clears throat> bet tomēr es ceru, kad, um, nu, kad kaut ko dzird, kas ir varbūt jauns, savādāks, kas uh, liekas nesaskan ar uh, paša dzīves pieredze, tad eh, varbūt ir tāda tendence kādreiz, nu tāda, varbūt tāda reakcija, ka nā, nu, tas, tas man nav vajadzīgs, vai tas man tomēr neinteresē, vai, vai eh, es jau to zinu, piemēram, bet eh, būt arī pat, pat pacietīgi, pacietīgiem un mēģināt nu, tomēr tu uzskatīt kā kursu, tu mēģināt nu, no sākuma līdz beigām, ja, atnākt, varbūt nu, šovakar ir pirmais vakars, kādreiz mums ir tās iebada vakars pirms tā, <laughs> iepazīšanās vakars pirms tā kursa, kad cilvēks var vēl izdomāt, vai viņam tas tomēr interesēs vai nē. Bet um, tomēr, nu, es ceru, ka jūs dosim sev to, to iespēju um, nu, noklausīties. Un, un ne, ne tikai noklausīties, bet arī mēģināt uh, šīs sešas nedēļas laikā, ne tikai ceturtdienas vakarā, uh, nu, atnākt un pameditēt un, un, un, un, un klausīties un padomāt, bet arī ikdienu. Ja? ja jūs varat mēģināt e, atlikt nu, kaut kādu dažas minūtes, 5 minūtes, 50 minūtes, ja? katru rītu vai vakaru vai kā, vai rītu un vakaru, vēl labāk. Uh, un arī, nu, trenēties, uh, at, at, teiksim, tām me, med, meditācijas metodēm, kuras, kuras mums mācīšu, un arī pārdomāt par, par tām tēmām. Tad mēs uh, pagājušajā izveidošu tādu. Vajadzēs vēl, ja ir, būtu, būtu labi, ja katram būtu šī tāda rokas grāmata. Un tas, tas palīdzēs, teiksim, ja, kad tad mājās pārdomāt, meditēt par tām tēmām. Um, <clears throat> Es domāju, es eh, tā īsi kaut ko bišķi pastāstīšu par, par budismu no nu, vēsturi. Um, <clears throat> budisms vienalga, kā viņi uz, uz, uz, uzskata, kā, kā, kā reliģiju vai filozofiju vai psiholoģiju vai dzīvesveidu vai, vai kā. Um, pastāv pasaulē tagad divi ar pus gadus. Tā kā tas nav nekas jauns. Divu, divu ar pus tūkstošu gadu gaitā ļoti, ļoti daudz cilvēki ir uh, pielietojuši um, tās, tās metodas, uh, ko Buda mācīja un ieguvuši milzīgu labu. Uh, tā kā um, <clears throat> Tā kā tas, tas, tas ceļš, tās metodas, tas ceļš ir izmēģināts. Tā nav tikai teorija. Un to pašu, ko Buda sasniedza, tad arī daudz citi sasnieguši. Un vēl tagad Ehm, <clears throat> pasaulē ir ehm, daudzi <clears throat> nu, meditētāji vai, vai jogi vai <clears throat> meistari ar, kuri ir arī apgaismoti, kuri ir vai kuriem ir dziļas realizācijas sastapties ar, ar, ar tādiem cilvēkiem, tādām būtnēm, un uh, tad var, var uh, eh, nu, piemēram, tā kā viņa svētība Dalailā, uh, eh, <clears throat> kur, kur tad var redzēt tieši, uh, ko var sasniegt. Nepālu, bet, eh, bet dzīvoja mācī Indijā eh, Čekļu muņu Buda. Eh, viņa vārds nebija Buda, viņš bija, viņš bija uh, princis, princis kā uh, Siddharta. Un uh, um, Buda, tas vārds, tas nosaukums nozīmē uh, um, pamodies. Tā, ko tas nozīmē? Kad, kad prāts, <clears throat> eh, ka prāts ir uh, attīrīts līdz pēdējiem. Buda ir cilvēks vai būtne, kam viss ir atklāts, kas viss, uh, kurš visu redz bez ierobežojumiem un bez kļūdām. Šakja eh, Muni, Šakja, vēsturiskais Buda, kas, kas, kurš ievadīja eh, š, šīs mācības pasaulē, um, <clears throat> viņa vārds bija Sidāta, Šakja um, Muni, viņa parasti sauc Šakja Muni, Šakja eh, bija viņa tā karaliste vai cilts cilts. Šakjā. šakjā. Un mu, munī nozīmē dārgums. Dārgakmens dārgums. Tā kā šakjā, cilts, dārgums. Šakjā munī. Um, <clears throat> jā, viņš piedzima kā princis bagātā karalistē. Kar, un, un, uh, viņ, viņš, viņ, viņš uh, nu, uzauga ļoti uh, kontrolētā situācijā. Nu, kad vienmēr pilī, dzīvoja pilī, kur bija ļoti, viss bija ļoti brīnišķīgs un skaists. Un, uh, bet tad, kad viņš sāka, eh, palika vecāks, tad viņam viņš, viņš, viņam <laughs> bija tāda e, ekskursijas ārpus pils, un tad viņš sāka redzēt, kad, kad uh, cilvēce nedzīvo tā, kad, uh, kad cilvēku, cilvēku, parastu cilvēku dzīvēs ir ļoti daudz problēmas. Un, un laikam tajā pilī tur, ne, tur nebija atļauts, ka, ka, ka, tur, eh, ka tur būtu kāds slims cilvēks, un laikam veci <laughs> cilvēki ja, tur īpaši nebija. Jo viņš pirmo reizi tad redzēja, ka cilvēki slimi, kad slimo, kad ir, um, kad arī mirst, un tad viņš saprata, uh, sā, uh, kad dzīve nav tikai eh, nu, tā, tāds jau, jauks pasākums. Ir ļoti daudz eh, ciešanas. Un ehm, tā, nu, nu, nu, kāpēc tā? Vai dzīve jābūt tādai? Un tad viņš, viņam likās, ka tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Ļoti būtiski. Uh, Un nu, tad viņš izlēma pamest karalisti un, un, un uh, dzīvot kā klaidons un, un uh, meklēt risinājumu šit, šitiem uh, eksistenciāliem jautājumiem. Uh, kas es esmu, uh, kāda jēga ir dzīvei vai, vai uh, vai ir, vai ir iespējams um, panākt to, ko katrs cilvēks, katra būtne vēlās, tas būt laimīgi. Vai tas ir vispār iespējams? Un, ja tas ir iespējams, kā to panākt? Nu, no tad īsumā mm, viņš sasniedza apgaismību, atmodu <laughs> es tāpēc jautāju, tāpēc, ka nu, pēc, pēc komunismu bija atmodas laiks Latvijā. Un es īsti, tā, es, kā to tūkot, to atmodu? Awakening? Aina, nu, jā. <laughs> Ko? Nu jā. Um, <clears throat> tad viņš uh, sasniedza nu, to pilnīgi apgaismoto lai eh, pilnīgi at, atmodītu. Atmodītu? Pamodītu. Kā saka? Stāvokli. Pilnīgi pamošanās stāvokli. Jā, stāvokli. stāvokli. Uh, eh, Buda gājā Indijā. <clears throat> Un uh, no sākuma te viņš, viņš, viņš klusēja, viņš uh, nevienam nestāstīja neko, un, un, uh, bet tad <clears throat> bija tā <clears throat> būtnes, nu tā dēvas, dievi dēvas, uh, kur, kur, kur redzēja, ko viņš ir panācis, un tad nāca un lūdza viņam mācīt citiem. Un no sākuma viņš šobrīd, viņš teica, es, es domāju, ka neviens, neviens nesapratīs, neviens nepieņems, ka tas ir iespējams. Bet viņam lūdzās, nu, un tad pēc laika te viņš sāka mācīt. Un eh, šovakar es tad eh, runāšu par to, ko viņš mācīja, par to pirmo mācību, ko viņš pasniedza eh, sarunātā. Tas ir pie varanās. <clears throat> Jo tā ir ļoti svarīgi saprast to pirmo mācību, tāpēc, ka tā mācība, to, ko viņš tad mācīja, ir visu pārējo mora tek cilj, pamats. Un kāpēc Buda mācīja? Ne tāpēc, ka viņš tā kā filozofs tur zem koka iz, izdomāja kaut kādu jaunu, interesantu filozofiju. Ja? Bet tāpēc, ka viņš jau pirms tam viņš redzēja, ka cilvēki cieši. cieš. Un ka neviena būtne nevēlās ciest. Ka, ka visi, visi grib būt laimīgi, bet visi cieši. Un tas ir kāpēc būt mācība. Par to, kad jā, mēs ciešam. bet mēs, mēs ciešam, bet mēs negribam ciest. Mēs gribam būt laimīgi, priecīgi, bez problēmām. Un tas ir kas faktiski mūsu dzēn. Ja mēs īsti skatāmies uz savu dzīvi, viss, ko mēs darām, būtu, lai mēs būtu mazāk nelaimīgi, eh, jā, mazāk nelaimīgi, priecīgāki, laimīgāki, lai mēs būtu vairāk apmierināti. Un tad mēs izmantojam visādas metodas, lai to panāktu. Bet realitāte ir, ka nekas nemainās. Vai mēs esam apmier vairāk apmierināti šodien, nekā mēs bijām desmit gadus atpakaļ vai divdesmit? Kaut vai mēs esam ļoti daudz <clears throat> laiku un enerģiju un līdzekļus ieguldījuši panākt to, kad, kad, kad dzīve būtu um, ērtāka, patīkamāka, ap, vairāk apmierināta. tas tikai rāda uz to, ka mēs nemākam. Mēs nezinām, kā to panākt. Mēs nemākam. Vakar uh, lidojot uz Rīgu, es lasīju, es lidoju ar Air Baltic, tur viņiem ir tāds, tāds žurnāls. <coughs> tur bija raksts par vienu, tas bija tāds pusaizmirsts, tāpēc tagad, es <laughs> vēl tagad esmu pusaizmirsts, um, par vienu kristiešu mācītāju, interesanti, viņš vien, viens teikums, viņš izteica to, ka, mm, jā, kad uh, dzīve ir, uh, dzīve ir ciešana daba, bet tu nekā nevar darīt par to. Um, tā kā it, it kā viņš ir sapratis Budas pirmo cēlo patiesību, bet, bet, bet bet ne nākamās. <laughs> Uh, <clears throat> uh, tad vēl pirms es sāku par to tēmu, uh, jāņem vērā arī tas, ka uh, Buda, Buda dzīvoja, viņš sasniedz apgaismību kaut kurā 30 gadus Bet viņš, viņš dzīvoja, viņš bija, kad viņš um, aizgāja no pasaules, viņam bija kaut kur apstāties. Tā kā viņš kādus 40, 50, 40, 50 gadus mācīja. Un, un, un um, tās mācības arī vēlāk tika pierakstītas. Tibetas, <clears throat> Tibet, tibetiešu valodā, kad, kad nu, tulkoja no, no sanskrita valodas uz tibetiešu valodu, tad ir kādas, cik tur, simts, 150 tādas piezas grāmatas, kas ir budas tiešās mācības. Tā <clears throat> kā faktiski jau to īsti visu izlasīt un, un, un tā studēt nav nemaz iespējams. mācības tā kā eh, eh, par eh, <clears throat> Jā. Kad, kad, um, <clears throat> tāpēc nu, bud, budisms ir kaut kas, kas ir ļoti plašs un, un dziļš. arī faktiski, ja būtu laiks kādu, uh, un ja arī, ja, ja mēs latvieši ma, zinām pa, tās valodas, <laughs> tibetieši vai sanskritu, vai pāli, vai ķīnieši, tā valodas, mm, kaut vai mēs, mēs būtu spējīgi, bet uh, arī vienkārši izlasīt to visu, tas arī mums neko daudz nelīdzina. daudz, teiksim, zinātnieki, pētnieki, zinātnieki, nezinu, kas skolā, man es. Zinātnieks. Zinātnieks. Scientist? uh, <laughs> nu, zinā, zinātnieki, budulogi, teiksim, pasaulē. Tā ļoti plaša zināšana, par, par, kuri pēta tekstus, nu, nu, rindu pēc rindu, vārdu pēc vārdas, ja, uh, kuri zina par visu budismu vēsturi un tā, un tā, bet viņiem tas neko nemaina dzīvē. Nu, viņiem tā, tā ir tā, tā, akadēmiska interese. <clears throat> un <clears throat> tāpēc ir ļoti svarīgi um, Budas mācības paskaidrojumus, par ko, pa ko Buda runāja, par ko viņš mācīja. to, kas ir, to, ko viņš redz, to, ko viņš piedzīvojas. Un tad ļoti svarīgi tās mācības izmantot it kā tā kā spoguli. Ja? ja mēs gribam zināt, kādi mēs izskatāmies, ja? vai mūsu izskats ir ir kārtībā vai nē, mēs izmantojam spogu ja, no rīta, varbūt vairāk <laughs> reizes pa dienu. Ja? Sevišķi no rīta. Kāpēc mēs skatāmies spoguli? Lai mēs zinātu, kāda, kāda. Lai zinātu, kāds es izskatos, kā, ko citi redz. Kas <clears throat> ir mana teikt, fiziskā būtība? paš, pašreiz. Vai kaut kāda kļūda, vai kaut kas, kas ir nepareizs, ja? vai, vai mati, ka viņam vajadzētu būt tā, bet viņa ir tā, vai, vai, vai, vai vārdi ir pietiekoši īsa, vai, vai pagāra, vai, vai acis, acis izskatās. <laughs> Viņām ir pareiza forma vai, vai, vai nē. <laughs> vai, vai tā. Vai lūpas ir pareizā krāsā vai nē. Nu, jā. <clears throat> Bet šeit tas ir mm, izmantotās mācības kā iekšējo spoguli. Vai manu prātu kādas kļūdas ir manā prātā? Kas man ir jā, jāmaina, kas, kas man būtu jāuzlabo savā prātā? Um, <clears throat> tad šeit man uh, arī jāsaka, kad, uh, um, <clears throat> kad es lietoju to uh, prāts tā, tā varbūt, laikam tā parastā nozīme latviešu valodā ir uh, vairāk tā kā intelekts. Ja? Tas, tas, um, tas, ir, tas, kas domā. Jā. Bet šeit, uh, tāpēc, kad nav, <clears throat> nav, nav latviešu valodā uh, tāds vārds, kas, kas ietver visu, tas nozīmē viss, kas nav fizisks cilvēkam. Gars. Ah, jā, ar garu man nepat, es nelietoju. Tāpēc pirmkārt, cilvēki redz garus. Es <laughs> kokus, ja? Um, tas nav prāts, tas nav par ko runājiet. Um, tas nes, vai, vai, vai kāds domā? Nu, tad tas arī. Kas domā? Jā. À, bet prāts un gars nav tas viens un tas pats. Nu jā, tāpēc es saku, latvieši nav nu, teiks, ang angliski mind. Um, tā kā, tāpēc, kad es esmu mācījies darmu nu, mācības angļu, angļu valodā, tad man jātulko no angļu valodas ir. Um, <clears throat> tā kā liekas, ka vislab, lab, lab, labākais termins ir prāts. Bet jums jā, jā, jāsaprot, ka ar to tā nav tikai nu, tā, kas saka, in, intelekts vai. Kā būtu apziņa angliski? consciousness. Yeah. <clears throat> um, vai, vai dusmas ir apziņa? Apziņa stāv. stāv. Nu jā. Dusmas ir emocijas. Jā. Tā kā dusmas nav apziņa. vienlīdzības ir, kas vēl? Tā varētu būt arī nākotnē. Tā sastāvdāja. Uh, jo, lai dusmotos ir vajadzīga apzīme. Principā. Nu, tev ir jādomā, tev jābūt dusmīgam par kaut ko un jāsaprot, ko tu esi dusmīgs. Parasti dusmas, tomēr, rodās pirms domas. Domāšana, domāšana gandrīz pazūd. <laughs> Jā. Eh, nu, es domāju, ka pagaidām eh, tad, kad nāks eh, paskaidrojums par prātu un prāta sastāvdaļām un funkcijām, tad, ehm, nu, teiksim, to, to, to, to terminoloģiju, ko es, mēs gan centrā izmantojam, nu, tā ir gadu gaitā attīstīta. Un, un eh, nu, var, varbūt, kad ir, ir, ir, ir, ir nu, labāk veidi, kā to izteikt, bet nu, ar kaut ko jāsāk. Tā kā pagaidām vienkārši es lūdzu jums, eh, kad, ir, kad es runāju par prātu, domāju, ka tas ir viss, tas ietver visu, kas nav fizisks, kas nav materiāls. Tā. Mm. Tad pir, pirmais, ko Buda uh, pasaulē mācīja, četras cēlās patiesības vai čet, četras uh, cēlo patiesības. <clears throat> Un um, <clears throat> viņas tā sauc, tāpēc, ka tās četras lietas ir kā uh, patiesības priekš cēlām būtnēm. Cēlas būtnes ir uh, tie, kuri ir atbrīvoti. Uh, <clears throat> vai jā, nu jā, kuri ir atbrīvojušies. Um, <clears throat> atbrīvojušies no kā? Uh, Sanskritā samsāras. Samsāra e, nozīmē nosacīt, nosacīta eksistence. Tas stāvoklis, kurā mēs atrodamies. Uh, un tas, kas to nosaka, vai kontrolē, vai nosaka, ir uh, neziņa un, un, un kārma. kas mums liek atkārtot atzimt, mirt. Atzimt, mirt. <clears throat> Un visu laiku tad, tad e, e, tā, tā atbrīvošanās e, no tā, no tā samsāras, no tās nosacītas eksistences ir nirvāna. nirvāna. Tā kā priekš tiem, kuri ir sasnieguši nirvānu, šīs četras tēmas ir patiesības. Viņi, viņi uztver uh, tās kā patiesības, bet priekš mums viņas vēl nav patiesības. Priekš mums <laughs> tas ir, uh, tas ir lietas, ko mums vajadzētu dziļi pārdomāt un nonākt pie saviem secinājumiem. Bet tāpēc, tāpēc uh, eh, viņu sauc par četrām, parasti par četrām cēlām patiesībām, bet tā īstā nozīme ir čet, četras cēlo patiesības. Tad tās, pat, tās patiesības ir uh, pirmkārt, kad <clears throat> eh, no, nosacīta, nosacītai eksistencei ir ciešanu daba. Kad mūsu, mūsu tagadējā eksistencei ir, ir ciešanu daba. Uh, sanskritā dukā. dukā. Tā kā tā nozīme ir Eh, Viņi parasti, eh, parasti saka ciešanas, bet īsti eh, tuvāk, precīzāk varētu teikt neapmierinātība. Tad, ko tas nozīmē? Buda saka, ka mēs, kamēr mēs esam un kamēr vēl būsim šī samsāras stāvoklī, nosacītā stāvoklī, mēs būsim vienmēr neapmierināti. Tas no sākuma mēdz būt tāds šoks, ka cilvēks, nu mēs saprotam, mēs zinām, ka dzīvē ir daudz problēmas. Um, daudz sāpes, daudz nērtības, daudz krūtības. Bet Buda saka, ka tas ir vēl dziļāk. Tad, eh, kad, kad eh, vienalga dari, ko gribi, eh, tu pagaidām nebūsi apmierināts. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams šī nosacītā eksistences stāvoklī. Ne jau, ka tas nav vispār iespējams. <clears throat> Mm. Tad uh, otrā cēlā patiesība ir, um, <clears throat> kad, kad ciešanām vai neapmierinātībai ir cēloņi. Ka tas nav nejauši. Ka mūsu, tas vis, visas mūsu problēmas <clears throat> uh, nerodās nejauši bet, bet kad, kad mūsu viss, ko mēs piedzīvojam, ir cēlonisks. Visam ir savi cēloni. Un kas ir svarīgi, ka tie cēloņi ir iekšēji. tā vaina, tā, tā pamat vaina nav ārpus sevi. Ka tā vaina nav uh, vidē, ka tā vaina nav pasaulē, ka tā, ka tā, ka tā vaina nav sabiedrība. ka tie ir iek, iekšēji cēloņi, kas rada ciešanas un, un neapmierinātību. tas ir kaut kas, kā varētu teikt, nu, paldies Dievam. <laughs> Šokojos. Uh, ka tas tā ir. Jo tas tad dod to iespēju, ka mēs katrs varam kaut ko darīt lietas labā. Tas ir mūsu rokās. Jo, ja, ja vaina, ja, ja iemesls, kāpēc mēs ciešam, ir ārpus sevīm, tad ļoti grūti kaut ko mainīt, uzlabot. Visu pasauli, visu kosmosu <laughs> mainīt, lai pats, lai pats būtu laimīgs, tas ir neiespējams darbs. Bet ja tā, ja, <clears throat> ja tā problēma ir iekšēji, ja, cē, ja mūsu nelaimes cēloņi ir iekšēji, tad tas dod iespēju, ka ja, ja, ja, ja var sevi mainīt. Tad var savu, savu dzīvi, savu eksistenci var uzlabot. Tas ir iespējams. <clears throat> tad tas noved pie trešās cēlās patiesības. <clears throat> Tā ir mm, izbeigšana. Kad ir tas, kad ir iespējams uh, mainot cēloņus, tas dot iespēju izbeigt um, izbeigt ciešanas, izbeigt gan specifiskas ciešanas, specifiskas problēmas, un, bet arī vispār. Ko tas nozīmē? Tas, kad ir iespējams izbeigt samsāru, nosacītu eksistenci. Un tad ceturtā cēlona patiesība ir ceļš, metode. svarīgi, teiksim, ja kāds izvēlās iet šo ceļu, pielietot tās mācības, visu laiku atgriezties. Jo citādi, teiksim, cilvēks var aizrauties ar, teiksim, budismu filozofiju, dažādām filozofijām. Um, un aizmirst, nu kāpēc? Es, kāpēc es to daru? vienīgais iemesls, kāpēc Buda mācīja, ir tāpēc, ka mēs ciešam. Mēs neesam apmierināti. Tā kā, ja, ja, ja, ja budismu tās, tās daudz, tās plašās dziļās mācības atstāja tādā intelektuālā līmenī, e, tas neko daudz nelīdzēs. Tas neizbeigs ciešanas. Tas ne, neizbeigs nosacīt eksistence. Tā kā tas pirmais solis, es teikšu tā, ka ja šad, šad tad atnāk cilvēki, kuri saka, jā, bet man, man dzīve ir diezgan laimīga. uh, <laughs> un, un, un cilvēks nav gatavs tā savu dzīvi pētīt dziļāk vai detalizētāk, e, tad budisms neko īsti īpaši nevar piedāvāt. Tā kā es domāju, ka ir tā, ka jo cilvēks vairāk dziļāk izjūt to, to duku, to, to dzīves neapmierinātību, dzīves sāpes, ciešanas, um, <clears throat> tādam cilvēkam budisms var kaut ko vairāk eh, piedāvāt. Bet ja mēs meklējam tikai vēl vienu izklaidi, tad es domāju, nu tādu intelektuālu izklaidi, uh, tas ir ok, tur ļoti daudz <laughs> interesantas lietas, bet tas neko Es domāju, ka tā būs tikai tāda pārējoša interese. Tā kā budismā tekstos ir paskaidrots tā, ka vislabākā pieeja ir uzskatīt, ka pats ir tā kā slims cilvēks. Ja? Man sāp. Dzīve ir grūta, man sāp. Um, un, mm, kad <clears throat> Eh, Budas mācības izmanto kā zāles. Tā kā Buda, Buda ir tā kā ārsts, tā ka mēs esam slimi, mēs meklējam speciālistu, kurš ir mācījies, kurš saprot par slimībām, par slimību, par slimību cēloņiem, kā tās slimības norit. Ja? Un, un, un, un, un kas kā, kas, kādi apstākļi ir jārada, lai, lai ātrāk tiek vaļā no tām slimībām. Un, kad mēs ejam pie ārsta, mēs neejam pie jebkurā ārsta. Mēs meklējam vislabāko ārstu. Mēs cilvēkiem jautājam, nu, vai tu zini kādu labu ārstu, vai tev ir kāda pieredze ar kādu ārstu, kas ir tev, iz, tevi vai citus izārstējuši no šīs slimības. Ja? Tad mēs vienmēr meklējām labāko ārstu. Um, Un tad mēs ejam pie ārsta. Bieži mums ir bail. Mēs paši nezinām. Mēs zinām, ka kaut kas nav kārtībā, ka mēs kaut kas ir vainīgs, bet mēs ne, nezinām, kas. Un, un tad mēs baidamies. Un varbūt, ka būs kaut kas briesmīgs. <laughs> varbūt, kad uh, ārsts liks man uh, darīt kaut ko nepatīkamu Varbūt, kad ārstēšana process būs nepatīkams. Mēs varbūt pat atliekam to. Ja? Tā kā daudz no jums teica, nu, jā, šeit tad interesējos par, par um, meditēšanu vai par, par budismu vai, vai tā, bet nu, tas, nu, tā, tas pāriet. Tas, nu, tāpat kā nu, tam mēs gaidām. Nu, vai, vai varbūt es palikšu vesels pats. Ja? vai kas zopšā. Nu, varbūt, ka pāriešu, nebūs jāiet pie zopšā. <laughs> ja tā cer, nu, kādreiz pāriet, bet ar atkal. Kādreiz tik intensīvi, ka, nu, kad, kad tā sāpes, kad, nu, nevar neiet. Bet ja mēs ejam, aizejam pie tā ārsta vai zobārsta, ja, un tas ārsts saka, nu jā, tev jādara, tev, tev tā, tā, tev vajag tādu, tādu diētu, tad tu nav, tu nedrīksti eh, dzert alu vai šnabi, vai tu, vai tev, tu nedrīkst ēst to un to un to, tu nedrīkst ēst šokolādu vai kūkas. Vai, ja? vai tev jā, tev, jā, eh, tev vajag šprices, vai tev jā, nu, jā. Bet, ja vienalga, ko tas ārsts iesaka, vai zāles, kā tas jādzer, ja mēs to nedaram, tad tu nebija nemaz nāc iet pie ārsta. Bet kā, ja, ja mēs ejam, nu es redzēs, ko viņš teiks. Ja? Ko tas nozīmē? Nu, ja tas, ko tas ārsts pateiks, ir saskaņā ar manu pašu domāšanu, nu, tad es tikai klausīšos. Ja? <laughs> Kādreiz, piemēram, uh, nu, tibetieši lāmas skolotāji ir, ir tādi, kuri izmanto paredzību. Pared, šķošanas metodas. Ja? Un kādēļ man cilvēki jautā, nu, man, vai man griezties pie, pie tādas lāmas vai nē? Es saku, jā, bet vai tu esi gatavs darīt, ko tas lāma tev teiks? Ja tu vienkārši tad izdomāsi pēc tam, kad, kad, kad tu dzirdi to padomu. Es saku, tad nav jēgas. Tu, laika, te, tu tērē savu laiku, tu tērē viņu tev pa, prieš, pa priekšu jāizdomā, vai tu, vai tu darīsi to, ko viņš iesaka, vai ne? Nu jā. Tā kā tas nav reāli, ja, ka mēs ejam pie ārsta, ka mēs sagaidām, ka bū, kad ārstēšanas process būs patīkams. Varbūt, ka būs, varbūt, ka nebūs. Mums vajag tādu pašu pieeju. Ārstēt savu prātu, uzlabot savu dzīvi. Tas process var būt būs patīkams, varbūt, ka nebūs patīkams. Kādreiz būs, kādreiz nebūs. Un <clears throat> tā, tad tā zāles ir atkal sanskrit vārds Dharma. Dharma. Dharma. Nu, šī kontekstā dharma var, var, saukt, var uzskatīt par būtas mācības. E, varbūt dziļākā nozīmē tas, kas man pašam jādara, mans pats man, mans attīstības ceļš. Dharma. Bet tas ir tā kā tas zāles. ārstēšanas, tas ārstēšanas process, tā metodika. Nu, tā. Trīspētā, tā tie, kas, teiksim, atnāk pie mums un tīri, kā jūs teicāt, interesi pēc filozofiju, attīstīt, interesēties. Mm -hmm. Un, un otrkārt, tie, kas atnāk pasakot, man viss kārtībā, es neceru, nu, labi ekosistēmas, man viss ir super. Jā. Uh, viņi pēc mums anskars aplī, viņi tiek atmest atpakaļ vai viņi paliek uz vietas? Tie, kas... Nā, es īsti nesapratu. Um, Tas a, samsāras aplī? Jā. jā. Vai, vai viņi? Kas notiek ar viņiem? Viņi tiek atmest atpakaļ? Kas a, ko tas nozīmē atmest atpakaļ? Nu, ģimene, ģimene zemāk, kas saka. Zemāk? Jā, tieši aplī. Vai viņi paliek uz vietas tajā ap, savā iedaļā samsāras aplī? À, Bet varbūt visi nesaprot to jautājumu. Jā. Jā? um, <laughs> um, <clears throat> Jā, tas ir svarīgs jautājums. Es vienkārši pašreiz šī nodarbībā īsti nezinu, uh, ko atbildēt. Varbūt teikt, varbūt uzdot to jautājumu vēlāk. nu, budisma mācībās ir tāds padoms, ka ja tev kaut kas liekas neizprotams vai tas nav e, saskaņā ar pašu pieredzi vai tev liels šaubas par kaut ko, ja, ko nu, budas mācībās, e, tad ir daudz labāk vienkārši to atlikt malā, nu, ka pagaidām nu, pagaidām es to nesaprotu, man pagaidām man tas liekas nevajadzīgs, nederīgs vai tā. E, e, tas, tas ir it kā ok, bet nevajag, nevajag noliegt. Tādā, nu, kad, kad man tas absolūti nav vajadzīgs. Ja? Um, <clears throat> jo tāda attieksme var jā, varētu, teiksim, ai, nu, kas saka, kavēt savu atbrīvošanos procesu. <laughs> um, bet es domāju, varbūt, ja, ja, ja vajag, tad mēs varam atgriezties vēlāk pie tā jautājuma, ka mēs varam samsāru kā samsāru atzimšanas ciklu un par kārmu un tādām tēmām. Mēs to pētam vairāk. <laughs> Bet arī, nu jā, jā. Mm. <clears throat> Varbūt ir vērts uh, eh, dažas vārdas pat, teiksim, pat, pat, pat ticību. Nu, pirmkārt, budisms, varētu teikt, ne, neprasa nu, ticību. Tādā ziņā, ka uh, Buda, Buda pats teica, ka nevajag, uh, nevajag norīt <laughs> viņa mācības tā kā suns rīt gaļu. Ja? Nu, viņš nepārbauda, vai tur kaut kas labs vai slikts. Viņš vienkārši izskatās labs, smažo labi, norīt visu gabalu. Katrs ir savādāks, katrs ļoti, <laughs> ļoti uzmanīgi visu izpēta. Ilgi smaržo. <laughs> Pakas ar pēdu vēl, <laughs> kas tur īsti ir. Pirms viņš ēda, tad suns nēs mums tūlīt. Pirms kāds cits dabū. Norī. Um, Buda teica, ka uh, mēram tā, ka nepie, nepieņemat uh, to, ko es jums mācu, Eh, manas, nu, manu, var, varētu teikt, manu reputāciju vai slavas dēļ. Bet vis, jums vajag katram ļoti uzmanīgi analizēt, pētīt jā, to, ko saku. Tāpat kā cilvēks pirms viņš pērk zeltu, viņš ļoti e, to nu, analizē, pārbauda. Nu, tāpat, teiksim, ka mēs pērkam īpašumu, visus dokumentus uzmanīgi izpēta, ja? lai e, viss, viss tur ir kārtībā. Un, un tur bija laikam tradicionāli kaut cik tur, es nezinu, kā pieci veidi, kā zeltu. Pārbaudīja, vai tas ir īsts, bet īrs, vai viens pie košana, laikam, zelts, tīrs zelts ir mīksts. Uh, tad bija bēršana, laikam vai, tā, vai nav tikai ap, apzelt, apzeltīts. apzeltīts bet tas ir. uh, <laughs> uh, tad bija ar, ar dedz vai ar karsēšanu. Tā tur bija. Jā. Tā kā citiem vārdiem Buda saka, lūdzu, to, kā es teicu no sākuma, izmantojiet manas mācības kā spoguli. Vai skat, skat, sa, uz sevi, uz savu prātu, uz savu dzīvi, uz savu pieredzi. Vai tas atbilst ja? to, ko es pats piedzīvoju, pieredzu vai nē? Nu, tāpat kā, teiksim, ar pirmo cēlo patiesību, par ciešanu. Tas prasa, ka es uz sevi ļoti skatās uz sevi, uz savu, <clears throat> savu dzīvi ļoti, ļoti dziļi. Citādi mums liekas, varbūt, kad Nu jā, kādreiz dzīve ir jauka un patīkama, kādreiz dzīve ir, dzīve ir, ir sāpīga un ir problēmas. Un tā tam jābūt. <laughs> kādreiz, un nu, piemēram, mēs varam domāt, ka, nu jā, bet ja nebūs, nebūs ciešanas, tad nebūs arī prieks. ja nebūs ar ko salīdzināt. Ja? Piemēram. Vai kad tā, tā duka, tā neapmierina, neapmierina, neapmierinātība ir tikai šādzata. It kā dzīve, viss, viss ir kārtībā, viss ir ļoti jauki, bet šādi tad tikai problēma. Un, um, <clears throat> Tā kā <clears throat> Buda saka, jā, tad, kad, tad, kad ja tu atrodi, kad e, ta, tas, ko es paskaidroju, ir saskaņā ar tavu pieredzi, tad, tad ņem to vērā. Un tad, tad pielieto tās metodas, ārstēšanas metodas. Um, <clears throat> Ja nē, tad atstāj. Tā kā tic, <clears throat> bet ir lietas, ko mēs mm, parasti cilvēki ar savu, ar savu prātu, ar savu, savām mentālām spējām, e, ir lietas, ko mēs varam saprast, izmantojot tagadējo prāta tagadējās spējas, bet ir lietas, kuras nevar. Tā, tur atkal tad, tas, tas prasa kaut kādu um, nu, uzticēšanos vai <clears throat> um, kā? kā? Tic, ticību, tic, ticību, paļāvību. paļāvību. Reliability. Kur? Reliability. Ah, jā. Varbūt, jā. Piemēram, eh, vēlāk, nu, es jau pateicu par kārmu. Eh, kārmu tikai nu, apgaismota būtne var saprast līdz, līdz galam bet Buda māca, nu, dod mums uh, kaut, kā, nu, kaut kādus principus, ko mēs varam, uh, nu, kas palīdz mums saprast par kārmu. Uh, bet, bet tad atkal, tā kā budismā izmanto paļāvību vai, vai ticību vai tā, bet pamatot Ne jau tikai tā, kā Buda saka, ne, ne tikai tas, kad, nu, kad man ir, ir, ir, kā saka, reputācija vai slava, ehm, vai tas, tāpēc, ka tas ir grāmatās rakstīts, bet ehm, <clears throat> tāpēc, ka ir daudzas lietas, ko Buda mācīja, ko var ar loģiku ar intelektu, ko var saprast, ka var pārliecināt sevi. Un kad, kad Buda ir tādā ziņā aut, autentiska būt, būtne, ka var, ut, nu, ka var paļauties jā, uz to, ko viņš saka, arī par tām lietām, kuras mēs nevaram ar mūsu tagadējām spējām uh, saprast. Tā kā ir, ir ticība, bet ne akla ticība. Bet taču pasaulē no austrumos, uh, tur, nu, bu, kur, kur var savu bud, bud, budistu kas ir valsts, uh, <laughs> nu, kur iedzīvotāji ir, ir budi, nu, tā kā taizem. Uh, tagad ir mazāk, bet uh, taizem, uh, Birma, Kambodija, Šrilanka, kur arī, nu, parastais cilvēks, viņš teiks, jā, kad es esmu budists, un viņš iet uz, uz templi uh, regulāri vai šādi tad, un, un veids kaut kādas, kaut kādas prakses, uh, un kam ir ticība. Bet, ja tu viņam prasītu, nu, kāda ir budisma, teiksim, pamatprincipa, un tā, viņš nu, droši vien neko daudz nevarētu atbildēt. Viņš, nu, viņš tic. Tā kā, bet tas, mm, bet tas ir austrumos. Rietumos atkal parasti cilvēki, kuri pievēršās pie budismu, tad tas ir pēc diezgan pamatīgas, kā saka, pētīšanas. Un vispār jau viņa svētība Dalailāma, ka viņš ceļo pa pasauli, ļoti iesaka cilvēkiem, kad nevajag īpaši mainīt savu ticību. tikai, ka tas ir tikai dažiem. Tiem, kuri ir kļūst ļoti pārliecināti, ka tas ceļš ir vislabākais, piemērotākais viņiem. Tā kā ir daudz, kas, daudz ko, ko var izmantot, pielietot no budisma mācībām, no metodikām, arī cilvēks, kam ir cita Tā. Mm, tā. Tad daži, es šovakar, <clears throat> bet vairāk tāds vispārējais, ievads par tām četrām patiesībām, cēlām patiesībām vai cēlo patiesībām, tad es runāšu vairāk nākamnedēļ. Tā. Varbūt par pirmo lai jūs varētu padomāt par dzīves ciešanām <laughs> vairāk. Uh, <clears throat> vairāk, ko nozīmē duka neapmierinātība, ciešanas. Um, tad <clears throat> ir trīs kategorijas, par, par, nu, sadala tā. Um, pirmā ir, cie, uh, ko sauc par ciešanu, ciešanām to arī var saukt par sāpēm. Tas ir uh, tāds, tā, uh, tie, tie dzīves posmi, kad, kad mēs atzīstam vai atpazīstam, kad man sāp. Tas var būt uh, fiziskās sāpes vai mentālās sāpes, ko vis, visas būtnes, ne tikai cilvēki, izjūt. Ko tas nozīmē, ka tas ir, ka tā duka, ka tā neapmierinātība ir tik stipra, ka tas ir ļoti uzkrīt, uzkrītoši. Ja? Uh, kad, kad, kad, kad sāp. Kad ir uh, situācija, no kuras gribētu tūlīt tikt vaļā. Mm. Un, un, un tā, kā saku, tas ir eh, tā, tie, tie, tie, tie piedzīvojumi, varētu teikt, ko, ko mēs visi atpazīstam kā sāpes, kā ciešanas. Uh, <clears throat> bet tā uh, eh, pirmā cēlā, cēlo patiesība nav tikai par, par to. Uh, tad dziļāks līmenis ir um, <clears throat> to tulko gan kā e, pārmaiņu, ciešanas, jeb arī kā uh, pār, pārmaiņu ciešanas vai pārmainīgas ciešanas. Um, <clears throat> un tas attiecās uz to, ko mēs saucam par laimi. Tā kā Buda <laughs> saka, kad tie, tie, tie dzīves posmi, kad mēs jūtamies, ko mēs saucam par laimi, par prieku, arī ir ciešām daba. Tas ir, e, kā saka, tās ir rūpes zāles. <laughs> E, um, <clears throat> varētu būt, kad uh, sāk domāt par, ši, par, par to, ir nē. Ja? Vai tad man, <laughs> vai tad man, man dzīves prieki arī ir ciešana? <laughs> um, tie ir tie laika posmi, kad mūsu ciešanu līmenis vai neapmierinātības līmenis samazinās. Un salīdzinot ar to, kas bija iepriekš, tās ciešanas, kad mums bija ciešanu ciešanas, mēs jūtamies labi, tāpēc, ka nav vairs tā sāpes. Bet mēs neatpazīstam, ka tomēr pamatā vēl ir ciešana. Mēs esam it kā pārņemti ar to, ar to, ar to prieku, kad vairs nav tā sāpes, bet mēs, mēs, mēs neizjūtam, ka tomēr nav apmierināts. Prāts nav apmierināts. Um, Nu jā, es domāju, tomēr labs, labs, labs piemērs ir, ir diena pavadīta jūrmalā, pludmalā, vasarā. <laughs> kad, ir, kad ir karsts, mēs labprāt dodamies uz jūru. Kāpēc mēs dodamies uz jūru? Tāpēc, kad ir karsti. Tas, kad nēti ciešanu no karstuma. Un pludmalē mēs varam nodarboties arī interesantu, interesantu um, pasākumu. Tad mēs, uh, <clears throat> tad mēs labprāt izģērbjamies ja, un metamies jūrā. Un tad liela, liela prieka. Tas ir liels prieks, vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka vairs nav karsts. Tas nozīmē, ka um, ehm, karstuma ciešanas izbeidzās. Tāpēc, ka vairs nav karsts, prāts ir laimīgs. Bet paiet laiks, sāk palikt augsts. un mums nav tā apzinīgi, mēs, mēs, mēs neredzam, kas notiek no, no, no minūtes minūtes, sekundu sekundu savā prātā. Bet pēc laika mēs apzinām, ā, nav, nav vairs tas prieks. <laughs> Paliek augsts. Un tad, ā, nu drīz būs jālien ārā. Nu, vēl nē. Bet pienāk tas laiks, kad, kad ir augstuma ciešanas. Tas mums dod to impulsu iet ārā no, no, no jūras un, un karstās smiltīs. Atkal prieks. Ā, vairs nav augsti. Tagad ir silti. Ja? Prāts ir laimīgs. Un tam mēs tur cepamies saulē. ja? Kādu laiku. Vēl ir interesanti tas, ka mums baltiem cilvēkiem daudz īpaši nepatīk melna āda. Nu, tagad, nu. Bet sauļoties kaut kā, bet tomēr tas, kā saka, tēna angliski. Nu, kad... Iedegums. Iedegums, ja? Bet kaut kā iedegums ir ļoti pievilcīgs. um, <laughs> pat līdz tam, kad ziemā jāiet uz solāriju. Ja? Lai būtu tā, tāda, tādā krāsā. Nu, jā. Tad, eh, tad mēs tur cepamies saulē. Lai eļas, smēļas, lai jāsmērē, lai, lai labi apdeg. Ja? Lai, lai Vai, <laughs> nu jā. Un uh, <clears throat> tad, tad, tad eh, pēc laika tad vairs nav tas prieks, jo tad paliek nērti. Un tad, kad tā nērtība ir pietiekoši spēcīga, tas dod mums to impulsu atkal doties ūdenī. Un tad atkal prieks. Ka vairs nav karsti. Un ja mēs tā īsti novērojam, kas notiek, tas process, ka mēs tu visu to dienu pavadam, tad, kad ir pa karsti, tad dodamies jūrā, tad, kad par augstu dodamies smiltīs saulē. Un tas prieks, ja, ir, ir pavadīt to dienu jūrmalā, ir, kad mums ir tā, tie, i, i, tas īslaicīgais prieks, kad mums, mēs pārtrauc, mums ir iespēja pārtraukt karstumu vai augstumu ciešanas. Bet īstenībā, kas notiek, ir, teiksim, ka mēs <clears throat> dodamies jūrā, augstumu ciešanas jau sākās tūlīt, bet mēs to nepamanām. Un tāpat, ka mēs e, izējām no ūdens un, un, un karstā saulē, tas karstuma ciešanas jau sākās, bet mēs nepamanām. Tikai tad, kad viņas ir pietiekoši um, jā, pietiekoši stipras, tad mēs, ā, pamanu, ā, ka man ir karsti, man pa karsti, vai man par augstu. Tā kā tā laime ir, <clears throat> tas prieks, tā laime ir tikai tad, kad uz īsu laiku tas ciešanu līmenis samazinās. Bet tad viņš atkal sāk pieaugt. Atkal mums vajag kaut kādu risinājumu. Ja mēs atrodam, ja mēs neatrodam risinājumu, tad mēs cieši turpinām ciest. Tad jau ir karstā Rīga. <laughs> ja? Nav gaisa kondicionērs. Nu kā karsts viss ne, nepatīk. Ja? Bet ja ir apstākļi, kad var pārtraukt tās, tās sāpes, tās, tās ciešanas, tā nepatika, tad mēs esam laimīgi. Kamēr atkal pieaug tās nākošās ciešanas. Un Buda saka, ka tas ir, tas ir mūsu dzīves prieks. Uz īsu laiku samazināt ciešanu līmeni. Bet viņš saka, nu, nu ne, netici tikai tāpēc, kad es to saku. Tagad sāk, sāc pārbaudīt, analizēt savu dzīvi. Vai tas tā ir vai nē. Tas ir uzdevums tur līdz nākamajai. <laughs> Ceturtdien. Nu, es tā nedomāju. Hmm? Es tā nedomāju. Es domāju, ka tā ir. Te ir tās ciešanas, šitas visu laiks ir laime. Te ir pilnlaime. Un tajā, un tajā kaut tā nav laime. Ir divas nelaimes trīpīs. Un pa vidu ir daudz, daudz laimes. A jums trīs vienās ciešanās. Jūs vēl noslēdzat arī par to hmm. mirkli, kamēr to, to eh, no viena konflikta uz otru pārēj, tā tik izjūta baudu. Nu, tā, bet es piesātinājies ar to hmm. baudu, tad jūs acīs jūs ciešanas. Nu jā, bet es vienkārši izvēlu garām to laimu un tā ciešanu tikai vienu brīdi, nu šmakt ārā no ūdens. Ko, ko lūkas? <laughs> Kopējā doma, ne? Nē, manās gan. Manās tas ir daudz ciešanu, maz laimes. Man ir otrādi, es gribu domāt, kad ir daudz laimes un man drusciņas iešanas. Ah. Te, bet, bet, tas bija, te, bet tas bija interesants jau uh, teikums. Tieši tā. Tas ir atklāts tā. Tas ir tas, kur sākās viss šī. Mhm. Kāpēc, kāpēc jūs tā gribat domāt? Tāpēc, ka es optimists. Kāpēc jūs esat optimists? Tāpēc, ka es tā domāju. Bet es gribu saskatīt visu prieku un labo, nevis visu laiku domāt, ap Dievs, cik man ir slikti. Es neredzu jēgu tam, kad viss ir ciešams. Nē, nē, Jau, jautājums vai nav, tā. jautājums nav. Es nesaku, ka man ir taisnība, ka tā ir, bet es gribu tā domāt. Ā. Bet vai tā nav dzīvošana ilūzijā? Mājumās vairs. Lūdzu? Mājumās vairs. Jā. <laughs> Jā, nu, no vārdu mēs varam mainīt. um, nē, Buda, Buda teiktu tā, es domāju. Eh, lūdzu. Bet tas tad. Um, kā var teikt. tas, tad, tas nedos iespēju baudīt īst, brīvības, īsto laimi. Par to nāks runa par uh, trešo cēlo patiesību, tas ir izbēgšana. Tas ir, ka tad, tad sev nedod to iespēju baudīt neatkarīgu laimi. Šita, šitā ir atkarīgā laime, kas ir atkarīga no apstākļiem. Tā saku, ja mēs, ja, ja mēs varam samazināt apstākļus, kas mums maina, ja mēs varam mainīt tos apstākļus, kas rada mums ciešanas, tad uz īsu laiku mēs varam būt laimīgi. Bet tas ir ļoti atkarīgs. Un mēs nevaram kontrolēt mūsu apstākļus. Bet Buda saka, ka ir iespējams piedzīvot mm, nu, varat savu patieso, bet neatkarīgo laimi, kas nav laime, prāta stāvokli, ļoti laimīgi, ļoti priecīgi prāta stāvokli, kas nav atkarīgs no, no apstākļiem. Un, un, un uz visu laiku. Bet kamēr mēs izvēlamies turpināt dzīvot mūsu ilūzijās, tad tas nedod mums to iespēju. Jo mēs, mēs, mēs, mēs neņemam tās zāles, kas ir vajadzīgas. Es domāju, par to nāks. <laughs> par to nāks vēl. Um, jā. Yeah. es e, sen atpakaļ satiku mm, grupu, kaut tādu orga, cilvēku grupu, kuri bija pārliecināti, ka viņi, ka viņi necieš. Viņi arī bija pārliecināti, ka viņi nemirs. um, <laughs> nu, interesanti, es nezinu, cik ilgi viņi varēja to ilūziju uzturēt sev. Nu, līdz nāvi. <laughs> es nezinu, bet. Uh, jā. Bet tas ir arī, nu jā, eh, var radīties tāds viedoklis, ka, eh, kad budisms ir, ir pez, pārāk pesimistisks un, un ka nevajadzīgi daudz uh, uzsver un, un, un teiksim, ka ir domāšana par ciešanām. Bet, uh, kā es teicu no sākuma, kad uh, mums jābūt gataviem. Ja mēs gribam iegūt to labumu, ko, ko Budas mācības mums var dot, mums ir jābūt gataviem skatīties tajā spogulī. Un tas nav vienmēr ērti. Tas arī nav vienmēr nērti un nepatikami. <laughs> Bet tas ir vienkārši nepieciešams, tas ir vajadzīgs. Ja mēs gribam sevi atbrīvot. Tā, es domāju, tad eh, šogad pietiks. Tas ir trešās tieši. Tā. Ah. Tu kā ir trešās. Nu jā, tā tas vēl šausmīgi. Nē, nu tā, jā. E, tā ir, to, tā, <laughs> tā, to otro līmeni e, pārmaiņu ciešanas ir, ir, ir, nav viegli e, saprast. To, to dziļāko vēl grūtāk. E, to var saus, saukt par cauraustām caurās to neapmierinātību. Un tas, tas kamēr, e, kamēr mēs esam zem neziņas, un par to vēl nāks paskaidrot, ko tas nozīmē, neziņas un kārmas iet, ietekmes, it kā pēc dabas e, mēs būsim neapmierināti. Tas, kas mums, tas, ka mums ir šāds ķermenis, šāds prāts, tas, ka mēs atrodamies samsārā, tā, tā nu, miršanas, atzimšanas apli. Mm. Tas, no, tas nozīmē to, ka mums nekad nav bijis pat viens mirklis, kur mēs esam bijuši apmierināti, ka prāts ir bijis apmierināts. Un arī tā nebūs, kamēr mēs neatbrīvojamies no tā stāvokļa. Pamatā. Bet to, to, tos redzēt ir, ir, ir grūti. To arī varētu teikt, ka tad mēs neesam brīvi. Mums nav Viņa svētība dalā labi to redz. Un trešo līmeni. Nu, es teiktu, ka bez šaubām, jā. jā. Viņš joprojām ir sanskatā iekšā. Es domāju, bez šaubām, ka nē. Viņš šeit ir atstāts vienkārši, lai Viņš nav atstāts. Nu, viņš nav atstāts. Ko? Nē. Nē, neprezēs, bet, bet domāju, saprotu. yeah. Um, tad, tad, kad ir universālā mīlestība un līdzjūtība pret visām būtnēm, kad ir vēlēšanās atbrīvot visas būtnes no ciešanām, um, tad, kad tāds cilvēks sasniedz atbrīvošanos līmeni vai nirvānu, tad pēc izvēles turpinās parādīties pasaulē, lai, lai palīdzētu citiem bet viņa, pat, pats viņš, viņš, viņš ir izbeidzis savu samsāru. Jā. Nu, <clears throat> nu, viņa svētību es, es, um, nu, es nezinu, es pazīstu, bet nu, <laughs> es esmu ar viņu sastapies, es esmu viņu saticis, viņa mācības daudz klausies. Um, vairāk kā 30 gadus un es neredzu, man tajā laikā nav, nav, eh, nav radies neviens iemesls domāt, ka viņš nav. Saprast. Es jau nevaru apgalvot par to. Jūs pats nesat. <laughs> bet, eh, bet es ne, es, man, man nav iemesls šaubīt. tad, kad saprot to, to dziļāko, to trešo uh, dukas vai, vai ciešanu līmeni, no tā nāk tā, tā, tā, tā, tā, tā vēlme atbrīvoties no samsaras. Jo tu, tu saproti, ka vienalga, kur tu atzims, vienalga, ko tu piedzīvosi, e, vienalga prāts nebūs pilnīgi nebūs apmierināts. Jo citādi, kamēr mēs ticam, kad, kad eh, nu, nākotnē būs, būs labāk, <laughs> ja? kad, kad, kad laime ir atrodama pielietojot tās met, parastās metodas, ko mēs pielietojam. Nu, tikai vajag vēl bišķi vairāk, bišķi labāk, ja? un tad būs viss tam, kamēr mēs ticam tam, tad mums, mums, mums, nav, mums nav motivācijas panākt to, to, to, kad mēs varam sevi atbrīvot. Tāpēc. Un tāpēc ir svarīgi ļoti daudz pārdomāt, meditēt par, par to. Tāpēc jau tā ir tā pirmā lieta, ko Buda mācīja. Viņš nesāk ar, ar to, ka vai cik dzīvi ir jauka un to vajag baudīt, vai, vai kad uh, jāpriecājās par, par um, to un to un to un to. Jo kamēr mēs aizraujamies ar tiem, ar, ar, ar, ar, to, ar <clears throat> to otro ciešanu līmeni, kas ir, ko mēs, ko mēs uzskatām par laimi, par, par ja, prieku, tikmēr eh, mums nav interesi meklēt to, to īsto risinājumu. Vai meklēt to, to, tas risinājums ir kā, kā iegūt neatkarīgu laimi, laimes stāvokli. tāda īsa tāda, nu, tāda meditācija, kad um, katru reizi, kad mēs um, nezinu, kā to teikt, uh, nu, dzirdam dārmu, domājam par dārmu, tas ir par, nu, par īstenību, par taisnību, par realitāti tad tas <clears throat> rada ļoti tādu um, saka, spēcīgu, garīgu uh, enerģiju, pozitīvu kāru. Un uh, ir ļoti labi to veltīt ne tikai uh, sev pa labu, bet visām būtnēm. Tā kā var iedomāties to, to pozitīvo enerģiju, ko esam uh, radījuši. Vienalga, vai mēs to izjūtam vai neizjūtam, bet tas ir uh, noticis. Uh, šovakar Um, tad iedomāties, ka tas pārveidojās par tādu gaismas avotu, tā kā saule savā sirdī. Un ka tā gaisma tad uh, izstaro, pir, pirmkārt piepilda savu pašu ķermeni, uh, to, lai, lai, lai es pats būtu bez ciešanām, bez problēmām man, man, man eksistence būtu piepildīta ar prieku, patieso laimi. <clears throat> tad izstaro tālāk un tad arī piepildot eh, pārējos cilvēkus šī istabā, lai viņi, <clears throat> lai viņi būtu laim, laimīgi, lai viņi būtu bez uh, ciešanām, bez problēmām. Un tad tālāk izstaro par visu šo ēku un vienalga, ko cilvēki vai viņi guļ, ēd, skatās televīziju, jā, ko dara. Um, <clears throat> kad viņi arī tiek piepildīti ar to gaismu, kas iztur no savas sirds, lai viņi būtu laimīgi, lai viņi būtu bez ciešanām. Tad iztur tālāk uh, par visu uh, Rīgu, ieskait arī ieplūst visos dzīvniekos, kaķos, suņos, putnos, kukaiņos. Lai visi kļūst laimīgi. Un tad tālāk par visu Latviju, lai visi Latvijas iedzīvotāji, gan cilvēki, gan dzīvnieki, visi kukaiņi, zivs iegūt, būt laimīgi, būt gan eh, laicīgi laimīgi, gan lai iegūtu neatkarīgu laimi vai svētlaimi. Tālāk par eh, visu Eiropu, <clears throat> visu pasauli izstarot un arī eh, ieiet iesūdzās. Neskaitami daudz, neskaitam daudz kukaiņos, zivīs, dzīvniekos, kas dzīvoja okeānos. Vai izbeidzās viss naids, presidība, visi e, kādi nemieri. Un tā tālāk par, e, par visu e, kosmosu tur, kur pavisam mm, svērām, tur, kur ir būtnes, lai, lai tā pozitīvā enerģija no manas sirds uh, izbeigtu ciešanas, lai, lai, lai visu katru būtni piedzīvotu uh, svētlē. this